ota onaga yaxshilik qilib ularning rizosini olishning yana bir sharti siylai rahimdir. siylai rahimning ma'nosi ota onadan keyin ular bilan yaqin aloqada bo'lgan do'stlariga aka ukalari opa singillari qarindosh urug'lariga imkon qadar yaxshilik qilishdir odatda o'zidan ortib birovga yaxshilik qilish oson ish emas buning nafaqat iqtisodiy balki ma'naviy jihatlari ham bor siylayi rahm qilguvchi kishi avvalo ma'nan boy bo'lishi lozim ya'ni iymoni butun taqvodor odamgina allohga maqbul siylayi rahmga qodir bo'ladi barcha iymonga doir amallarda bo'lgani kabi siylai rahim amalida ham shaytoni layin katta to'siq bo'ladi shu to'siqni iymoni bilan yenga olgan kishigina siylai rahm qila oladi deylik bir kishi iqtisodiy jihatdan to'kis shu darajada to'kiski mol mulkining o'zidan ortgan bir qismini qarindoshiga bersa ham zarar qilmaydi ayni mana shu vaziyatda iymon sinaladi agar u kishining iymoni zaif bo'lsa qarindosh urug'iga bergan moli hisobidan kambag'allashib qolishidan qo'rqib bir qarorga kela olmaydi to'g'rirog'i iymoni zaifligi bois shayton uning ustidan g'olib bo'ladi agar insonning iymoni komil bo'lsa hech bir ichki istiroblarsiz yaqiniga yordam beradi va shayton ustidan g'olib bo'ladi silay rahm qilgan kishi bir yo'la ko'plab savoblarga erishadi eng asosiysi allohning amrini bajaradi alloh va uning payg'ambari rizosiga noil bo'ladi yaqinlariga yordam qilib ota onasi haqqini ado etadi ular hayot bo'lsalar duolarini oladi muhtoj qarindoshi koriga yarab uning duosini oladi jamiyatdagi muvozanatning barqarorlashuviga xizmat qiladi va hokazo buni yana xohlagancha davom ettirish mumkin biroq siylay rahm faqat moddiy jihatdan qilingan homiylik bilan belgilanmaydi birovdan ko'ngil so'rash birovga to'g'ri yo'l ko'rsatish sidqi dildan hamdard bo'lish ham aynan siylai rahmdir alloh taolo qur'oni karimda qarindosh urug'qa yaqinlarga miskin va musofirlarga yaxshilik qilishni buyuradi yaqinlik aloqalarini uzib yubormoqchi bo'lgan kimsalarni la'natlayajagini bayon etadi agar iymondan yuz o'girsangizlar yaqinki sizlar yerda buzg'unchilik qilursizlar va qarindosh urug'laringiz bilan ham aloqalaringizni uzursizlar unday kimsalarni esa Alloh la'natlagandir bas ularning quloqlarini pand nasihat eshitishdan kar ko'zlarini esa to'g'ri yo'lni ko'ra olmaydigan ko'r qilib qo'ygandir axir ular qur'on haqida fikr yuritmaydilarmi balki dillarida quluflari bordir ma'lum bo'lyaptiki qarindosh urug'dan yuz o'girish ya'ni siylay rahmni unutish Allohning nazarida iymondan yuz o'girish bilan barobar ekan boshqa bir oyatda alloh taolo ochiq oydin amr qiladiki iymonli farosatli kishilar bundan to'g'ri xulosa chiqaradilar ey muhammad avam qarindoshga miskin va yo'lovchilarga xayru ehson qilish bilan birga haqlarini ado eting va isrofgarchilikka yo'l qo'ymang siylai rahm faqat vazifagina emas balki qarindosh urug' miskin va yo'lovchilarning haqlari hamdir demak siylai rahm qilmaslik birovning haqqiga xiyonat darajasidagi katta gunohdir bunday gunoh sohiblaridan alloh taolo marhamatimni uzaman deb va'da qilgan abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam alloh taolo xalqlarni yaratib bo'lganidan keyin rahm turdi alloh undan nega turding deb so'raganida u ey rabbim men uzilib qolishdan panoh tilovchi sifatida turibman dedi shunda alloh taolo ey rahim seni uzgan kishilardan marhamatimni ussam shunda rozi bo'lasanmi deb so'raganda rahim yo parvardiyor olam men albatta bunga roziman degan edi alloh taolo mening va'dam senga shudur dedi dedilar abu hurayra roziyallohu anhu shu hadisni rivoyat qilganlaridan keyin istasangiz muhammad surasi 22 oyatni o'qib ko'ring bunda alloh taolo agar sizlar biror ishga mutasaddi bo'lib qolsangiz yer yuzida buzg'unchilik qilmoqchi va qavm qarindoshlikni uzib yubormoqchi bo'lasizlarmi degan deb aytdilar bakr ibn al horis al ansoriy roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u kishi yo rasululloh men yaxshiligimni kimga qilishim kerak deb so'raganlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam otangga onangga opa singillaringga aka ukalaringga va yaqin bo'lgan kishilaringga bu ish zaruriy burch va uzilmasligi kerak bo'lgan qarindoshlikdir deb javob bergan ekanlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalari alloh qur'oni karimda buyurgan va sunnat bo'lgan amallarini sidqi dildan imkon qadar oshirib bajarishga urinishgan sidqlari shu darajada bo'lganki bugun ko'pchilik buni tasavvur etishga ham qodir emas abdulloh ibn umar roziyallohu anhu bilan bog'liq quyidagi rivoyat buning kichik bir misoli xolos abdulloh ibn umardan rivoyat qilinishicha qaysi bir safarda bir arobiy ul kishining oldilariga kelib sen falonchining o'g'li emasmisan deb so'radi arobiyning otasi hazrati umar al hattob bilan do'st bo'lgan ekan abdulloh ibn umar roziyallohu anhu arobiyga ha otang do'sti umarning o'g'liman dedilar da o'zlarining tevalari ketida olib yurgan eshakni va boshlaridan sallani yechib unga berdilar shunda atrofdagi kishilardan biri bu kishi arobiy unga ikki dirham bersangiz ham kifoya qilardi siz eshakni ham sallani ham berib yubordingiz degan edi abdulloh roziyallohu anhu rasuli akram sallallohu alayhi vasallam otang do'st tutgan kishilarning do'stligini saqla ular bilan aloqani uzma agar aloqani uzsang Alloh taolo sening nuringni o'chirib qo'yadi degan edilar deya javob berdilar alqissa Alloh buyurgan har bir amalda sanoqsiz hikmatlar bor. Yaxshilikda siylay rahimda inchunun. Dono xalqimiz bilib aytganidek, yaxshilik nur keltirar, yomonlik zulmat.